บุ๊กทูยี่สิบแปดดดววิชชมตตอัเนในโรงแรม การร้องเรียนเวียชบุตียสก u n d a ฝักบัวใช้งานไม่ได้ดูชัสเนเวกไม่มีน้ำอุ่น Nebėga karštas vanduo. คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ Ar galite tai sutaisyti? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Kambaryje nėra telefono. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Kambaryje nėra televizoriaus. ห้องไม่มีระเบียง Kambarys neturi balkonų. ห้องนี้เสียงดังเกินไป Kambarys yra per daug triukšmingas. ห้องนี้เล็กเกินไป Kambarys yra per mažas. ห้องนี้มืดเกินไป Kambarys yra per tamsus. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Šildymas neveikia. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Kondicionierius neveikia. โทรทัศน์ไม่ทำงาน Televizorius sugedęs. ผมไม่ชอบเลย Tai man nepatinka. มันแพงเกินไป Tai man per brangu. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับอ r ร u r i t e ตคาน r สปิ g e สโน o ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับอร์เนโตเลียสเฮรายอนิโมตูริสต i เนบาซีมีเบรนละเบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับอาร Ar n ต t o l i e s e y r เพนซิโอนัสมีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ ar netoliese yra restoranas